Memore al flugema esperantisto. Gilbert René Ledon, Brasila cae origine Franza esperantisto, verchisto cae eldonisto. Parafrasante Zamenhofan esprimon, mi povus asserti che conigas eminenta esperantisto lausia verco. Giuste per quelcai elliai vercoi mi conatigis cun Ledon, bedaurinde nur post ciam trafic accidento tragiche mortigis lin cune cun lia ezzino. Desirante prelegi en nia clubo pri computila simulilo de flugado, cion mi pritractos en venonta son articolo, mi enquetis en esperantuio por trovi materialon rilatan alla aerodinamico cae alla viadila terminologio. kai tiel mi malcovris nian samideanon le dom. Li nascidis en 1931 en Franzuio, en Camparana Medio. Post sia esperantigio, li visitis la cabaredon de la tricoboldoi de Raymond Schwarz, cae ec activis en la sat medio. Li exigis cum german devena Brasila esperantistino jumilde shencle don, cae usis esperanton ciel heim lingvon cum siai infanoi. Profesie ingeniero li translocigis al Brasilo, cie li post ioma tempo, Igis posedanto de la fabrico de manekenoi en quiu li laboris. Tre activis en Esperantujo sur plei diversai campoi. Conata kiel acra polemicisto ca inesciatata de multai prosiai anarchiistai liberanezai ideoi, li estis simpatia homo dotata per talento ca subtila humuro. Esperante idealisto tamen tutte mal naiva pragmatisto. Quancam entreprenisto cae mastro de fabrico, li acre criticis cae la capitalismon cae la comunismon, cium li consideris stata capitalismo. Por dece memorigi Gilbert René Ledon, mi desiras en meti citien citajoin el tri liai vercoi quiu in mia parte shatas cae apresas. Unua citajo e la politica libro alla tero returne, per quiu li presentigis ciel duobla verdulo, cae esperantisto, cae natur protectanto. La homo forgesis che la naturo ne appartenas al gi, sed che gi appartenas alla naturo. Ien la causo de cibi nuntempai malequilibroi, malevoluoi, cai absurdagioi, migrado e la camparo, demografia explodo, ecologia dramo, fuscia economico cun moncapitalismo, cun collectivetza imitoi. Fronte alla nun videbla finpereo de mia compatinda planedo, latero, tero, mia vivrimedo, la sola nepra cae urgia savo estas reveni al latero. Dua citagio el la tecnica caiero Icaro ne songis, cial aviadilo i flugas, per kiu mi gioie lernis pri aerodinamico cae flugado ni devas registri mia in conuin, porque alia imenso e caimanoi atingu tiu in sperto in per facila i rimedoi. Anca o per esperanto, quiu post plio il centiaro ide existo, ancora un successis atingi per ed ties evidenta utilezzo por tut monda sen nazietza clerigio, la latentan ration de ciui homa imensoi. De centiaroi la esperantistoi i vercas poesioin, romanoin, cae epopeoin, sed ne usas sian lingvon en ciu taga vivo, en scienzo cae tecnico. Ciu caiero celas elpi alla correctado de tiu ci grava manco. Tria citajo el la libro aviada terminaro, quiu povus esti considerata quiae l'ia esperanta testamento en la tecnica campo. Per tiu civerco, ni intensas inconduci esperanton por aviada usado en la tutan mondon, car aviado estas tut mondam cae protio che esperanto estis creita por tut mondam utiligo mi alcrocias ci filmeton cun quelcai bildoi presentantai nian samideanon ledon cae quelcain liain vercoi. Benata estu lia memoro.